տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի այս թողարկմանը Անդրադառնալու ենք Կիպրոսի հայ համայնքի կեսագործունեությանը։ Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատը դեկտեմբերի 3-ին միաձայն ընդունել է հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիան եւ Լեռնային Ղարաբաղում ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ բանաձևը, որով դատապարտում է Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, պահանջելով իրագործել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի զինադադարի հայտարարության դրույթները այդ թվում գերիներին անհապաղ հայրենիք վերադարձնելը Միաժամանակ բանաձևով կոչ է արվում միջազգային հանրությանը գործել այնպես, որի արդյունքում կդադարի Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատը հորդորում է միջազգային կառույցներին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել Արցախի բնակչությանը։ Բանաձևը նաև դատապարտում է թուրքական ներգրավվածությունը Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմում։ Բնականաբար ոչ միայն Կիպրոսում, այլ աշխարհի տարբեր երկրների կառույցներում նման բանաձևերի քննարկման, ընդունման գործում անմասն չէ հայ դատի հանձնախումբը։ Ինչ նշանակություն ունի Կիպրոսի ներկայացուցիչների պալատում ընդունված Արցախանպաստ հայանպաստ որոշումը եւ ինչի շնորհիվ դա հաջողվեց։ Պատերազմից հետո ինչպիսի փոփոխություններ կրեց Կիպրահայ համայնքի կենսագործունեությունը եւ ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկվում ի նպաստ մայր հայրենիքի եւ Արցախի։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք Կիպրոսի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Հակոբ Քասանչյանի հետ։ Կիպրոսում Արցախի ուղղությամբ հարց է քննարկվելու։ Ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Կիպրոսի Հայդատի հանձնախմբի ինչպես նաև Արցախի բարեկամներու շրջանագի նախաձեռնությամբ ստանալով աճակցությունը Գիբրայի համայնքի pedagogan ներկայացուցի Գիբրոսի խորհրդարանը քվեարկեց փանացերմը, որ գտադավարդե Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի վրա, ինչպես նաև ռազմակերուներու բարական, որոնք կգտնվին Դագավին Բաքուի բանդերը պահանջելով որ անհավաղ Ինչի շնորհիվ դա հաջողվեց եւ ինչ նշանակություն ունի դա ձեր կարծիքով Մարտ 2025 Կիպրոսի հայտարարի հանձնախումբը հարաճածուց Արցախի բարեկամներու շրջանակը քաղաքական գործիչներ, խորհրդարանականներ, քաղաքապետներ, լրագրողներ, որոնք այցելած են Արցախ կամ դրսևորած հայամետ գեցվածք։ Շնորհիվ այս աշխատանքին, որ մենք տարինք որպես Կիպրոսի հայտարարի հանձնախումբ, կարողացանք հասցնել փանացեվիմը քվեարկությունը եւ ահավասիկ որ այսօր այս փանացեվը կարողացանք հաջողցնել։ Իսկ ինչ նշանակություն կարող է ունենալ։ Ուրեմն Եվրոպական միությունի ներս ոյե մեկ պետություն, որ փանացևը, որ գտատաբար դե Ադրբեջանը կամ Ադրբեջանի սանցազերծած հարցակումը Արցախի վրա ունի իր նշանակությունը, որովհետև ադիգա ջնշում է Եվրոմիության վրա եւ գնահատես է, որ Եվրոմիությունը նույնպես պետք է Արցախի ուղությամբ դանի բաճաճ մարդավարություն եւ քաղաքականություն ի նպաստ Արցախի տարին։ Կխնդրենք մի փոքր նաև Կիպրոսի հայ համայնքի կեսագործունեության մասին պատմեիք։ Կիպրոսի համայնքը գահշվել է շուրջ 4000 հոգի, բայց աշխուժ մեկ համայնք մնե, աշխուժ մեկ քաղաք մնե, իր երեք քաղաքներու մեջ եկեղեցիներով եւ ասկային վարժարաններով եւ ինչպես նաեւ այդպիսի մեկ գործունեությամբ, որ միայն հբարտություն կպատճառի։ Մենք ունենք մեր եկեղեցի երջախումբը համասկայինի աշխուժ գործունեությունը իրենց բարախումբով երգերով եւ քրական երեգոներով ունենք երդասարտական շարժում երդասարտական ակումբներ, կետրոններ, որոնց մեջ այդ կետրոններու մեջ մենք առաջ կդանիք մեր կորձունեությունը։ Կկործե նաև հայաբաղան թաշնակցությունը, ինչպես նաև սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան գուսակցությունը եւ ռամգավար գուսակցությունը, ինչպես նաև հոմենտմենը եւ բարեկորձական միությունները։ Զանազան արիներով Արցախի բادرազմին, ինչպես նաև այլ կարևոր ասկային հարցերը ողջամբ այս միությունները, այս գուսակցությունները միասնապարևոր կգործեն։ Անշուշտ իր մեծ թերագադարությունը ունի քաղաքական յանքեններս տաշնակցությունը եւ պետք է ասեմ որ հայ թադի կորձունեությունը հայ հավաքական տաշնակցության ձիրեն ներսը կորձելով գտանի այդ աշխատանքները որ մեր ասկային շահերը հարաճ քշելու կարևորագույն առանց կգանց տեսանա հայապահպանության հարցում ինչպիսի ակտիվություն են դրսևորում, ինչ նշանակություն ունի այնտեղ հայ ինքնությունը, հայ մնալը, ակտիվ են մասնակցում համայնքային կյանքին տեղի հայերը։ Սպիրկի մեջ հայապահպանումը միշտ դժվար եղած է մանավանդ այս օրերուն։ Անշուշտ մեր միությունները, մեր կորձունեությունը գուսակցություններում միջոցով գեդամբնտեն ամենի առաջ հայապահպանումը, որով առանց հայապահպանումի, առանց հայի լեզուի, առանց հայի մշակույթի գիտի եւ պատմության արգայության կարելի չէ սերունդներ հասցնելը։ Հետևաբար այո, քաղուտը, քաղուտը մեջ կարևոր մեկ չափով կմասնակցի նախաձեռնություններով, զանազան կորձունեություններով, անշուշտ միշտ դժվարություններով, թե նյութական, թե մարտոժի, որոնք օրեօր կհասկացնեն գացությունը։ Խոսքը համավարակի մասին է, թե կան նաև քաղաքական ինչ-որ պատճառներ։ Քաղաքական պատճառները գոյություն չունին, բարձրապես օդար շրջանագի մեջ ապրելը, կորձելը, շնչելը ունի իր օդարացման, այսպես մեր ասկային արժեքներեն հերո մնալու նախատրյալներ։ Ճիշտ այդ պատճառով է որ դժվար է օդարության մեջ հայը հայ բահելը։ Այս է մեր փոքր խնդիրը, բայց Այսօր թիմած մենք բայկարներ կդանինք եւ գործենք այդպիսի մեկ շրջանակներում մեջ ներքրավելու երդասարտությունը, որովհետեւ եկող սերունդը կա եւ վերցնի անիչ որ մեր ցերկն այսօր եւ հարաճ կշե հաջորդ տասնամյակներում։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո Կիպրոսում ինչ դրամատրություններ են այժմ գերիշխում այնտեղ եւ հայ համայնքում այն արդյոք Արցախյան պատերազմից հետո ինչ որ ծրագրեր այնտեղ փոխվեցին։ Նաեւ վերաբերում է հայ դատի աշխատանքներին։ Ասեմ որ Արցախի պատերազմը պատերազմի ընթացքին այդ էֆորիան, որ ստեղծվեցավ պատերազմի ընթացքին, հանգարց դաբալեցավ մեր ցաներ բարդությունով։ Այս մեկ մեկը իսկապես ձանր գշրեց ժողովրդին վրա, քաղաքին վրա, ոչ միայն Կիպրոս, բայց աշխարհասփյուր հայության եւ մեր կորձը իսկապես ալավելի դժվարացուց եւ նկատի ունիմ այս ուղությամբ հայտարի հանցախումբի դարած կորձունեությունը։ Շատ կարեւոր է որ շուտով ճշտվի Արցախի ղարքավիճակը, այլապես շատ վտանգավոր, շատ դժվար արհայտներով պիտի առաջնորդվենք։ Շատ կարեւոր է նաեւ որ աշխատանք տարվի եւ մեր ներկայությունը այսօր Արցախ այդ կփաստե, որ մենք կզորակցենք Արցախի ժողովրդի, մենք այստեղ ենք, որովհետև ժողովուրդը պետք է դուրս բերել իր բարդաբողական հոգեբանությունն եւ ըսկա որ սպիրկը իր գողքին է, հայ ժողովուրդը իր գողքին է, հայ տալիան սախումբերը իրենց գողքին են։ Եվ ճիշտ այդ պատճառով է, որ մենք Երևանի մեջ սկսեցինք հայ տալի խորհրդաժողովը, որը շարունակեցավ Գորիսի մեջ եւ արդեն գտնվենք Արցախ, այստեղ Արցախի մեջ ավարտելու մեր աշխատանքները։ Պատերազմից հետո ծրագրերը Հայդատի հանձնախմբի, ինչպես նաև տեղի հայ համայնքի ընդհանուր առմամբ Կիպրոսում քննարկվեց փաստորեն եւ ընդունվեց Արցախի վերաբերյալ որոշում, հաջորդ քայլը որն է լինելու հիմնական խնդիրը մեզի համար Արցախի ղարքավիճակը։ Հիմա սահմանազատման, սահմանակցման բարական շատ վտանգավոր է նկատի ունենալով, որ նոր սահմանները կանչադեն Արցախը Հայաստանեն եւ Արցախի ղարքավիճակը անորոշության մեջ մնացած ըլլալով բանակցություններով նույն չդարձավ այս վերջին Սոչիի մեջ Պուտին, Փաշինյան, Ալիև բանակցություններուն ոյեմեկցով դարձավ, որը շատ վտանգավոր է, նկատի ունենալով, որ Արցախը հայրենիքեն գերանա եւ ոյեմեկցով հարաբերությունները կարող են իսկապես վտանգվել։ Կիպրոսում այդ հարցերի ուղղությամբ ինչ որ աշխատանքներ նախատեսում եք, բացի այդ աջակցություն Արցախին, ասեմ որ պատերազմի ընթացքին եւ պատերազմին հետ ինչպես բոլոր համայնքները Կիպրոսի համայնքն էլ հանքանակության միջոցով հասավ Արցախին։ Արավել հայ օգնության միությունը արդեն քետնի վրա այստեղ Արցախ շատ լուրջ աշխատանք կդանի իր բարեսիրական նախաձեռնություններով հասնելու Արցախի ժողովրդին։ Ծրագրերը միշտ ընթացքի մեջ են, երբեք պիտի չդատրին, այնքան ադեմ որ Արցախը պետք ունի սպիրկին, հիմնական կնկատենք Հայաստան-Արցախ սպիրկ այս երրորդության համագործակցությունը, որ գարենանք թիմագայել, թիմակրավել այդ բոլոր խնդիրները, որ գոյություն ունին Թշնամին ունի իր նպատակները թե Արցախի թե Հայաստանի նպատակ, որոնք նենք են եւ այս ուղությամբ հարգե որ մենք լարենք մեր ուժերը եւ գարենանք այս գացությունը շրջել, շրջանցել։ Արցախում ձեր գտնվելու տպավորությունը կարճ եւ նաեւ ինչ խոսքով կուզեիք դիմել արցախցիներին գտնվելով այստեղ։ Ասեմ որ ես առաջին անգամ չէ որ Արցախ կգտնվեմ, իսկ պատերազմից հետո երկրորդ անգամ, ես պատերազմից հետո երկրորդ անգամ եմ որ կգտնվեմ Արցախ, բարձր կգնահատեմ ժողովրդին հոգեգան վիճակը, նկատի ունելով հանդերձ որ շատ զոհեր ունեցավ Արցախի ժողովուրդը, դժվար բայերը շատ գորուստներ ունեցավ, բայց ճիշտ այդ պատճառով է որ մենք կգտնվենք Արցախ, մեր զորակցությունը ցուցաբերելու Արցախի ժողովրդին եւ իրենց փոխանցելու թե մենք միշտ պիտի լանք այդ հենարանը, որ իրենք կարող են հենել մեր վրան եւ ապահովս կան որ լա սպիրկը լա միսկաուտները միշտ պիտի այցելեն Արցախ միշտ իրենց կողքին պիտի լան եւ ինչ կարիքներ որ ունին անոնք մենք պատրաստ պիտի լանք հոգալու Շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերը ընդունելու համար Շնորհակալ եմ շնորհակալ Հարգելի ռադիո լսողներ մեր զրուցակիցներ Կիպրոսի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Հակոբ Քասանչյանը Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Հարցազրույցը վարեց Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։